Šodien jūs redzat, ka nav ne mācītājs Sem, ne, ne Dominiks, Matīs. Ar šodien nesadinās, bet šodien dalīsimies ar vārdu es un Gats Roškalns. Un tāpēc es aicināšu. Gats, tu varbūt varētu sākt. Tas būs neliels tāds kopsalikums, arī liecība tāpat laikā par, to, par šo laiku arī, par šo mēnesi, kad nebija dievkalpojumu. Un eh, es gribu pieminēt tādas vienkārši trīs lietas, trīs tādu punktu, ko es pārdomāju pēdējās dienās un eh, sapratu, ka tas ir svarīgi. Priekš manis noteikti, un es ticu arī priekš jums. Tad. Un pirmā no, no šīm lietām ir, eh, ka mm, šis laiks savā ziņā mani disciplinēja. Viņš tā kā ne, ne piespied, bet eh, tās ilgas un tā vēlēšanās manī, es ticu, ka tas ir svētais gars, kas to dara, eh, viņš man lika pieķerties vairāk, lai lasītu, atrast laiku, lai lūgtu. Un, eh, ziniet, tas nebija tā, kad es zinu, svētdien būs dievkalpojums, es atnākšu, un ir. Vienreizīt nedēļā būs, tā ir neizbēgama, droši vien vairāk vai mazāk kādam, un, un es aiziešu un es dzirdēšu, Eh, bet šajā laikā tas bija tā, ka eh, man ir pašam jāsta, jādara kaut kas. Man ir pašam jāpalasa, man ir pašam jāpainteresējās. Man ir šis laiks, lai es eh, satiktu kādu, lai kādam piezinītu. Un, ziniet, tas ir ļoti labi. Lai arī es sākumā tāpat kā Matīs biju pilnīgi, pff, kas notiek, tad, tad paldies Dievam, kad tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, viņš saka. Un es ticu arī šis laiks ir bijis mums par labu katram, jo es redzu, jūs visi esat šeit, un eh, labi, jūs visi nesmaidat, <laughs> es nezinu, kāpēc, jo man ir prieks jūs redzēt, bet labi. Eh, bet eh, es zinu, ka viss ir kārtībā tādā veidā. Un es gribu teikt, tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir šīs attiecības, kā jau Matīs pieminēja. Vispirms jau mēs pazīstam savu kungu un glābē. Mēs zinām, kas ir Jēzus Kristus. Mēs esam atdevuši savus dzīves viņam, uzticējušies viņam. Ja kāds to vēl nav izdarījis, jūs noteikti to varat izdarīt šodien vēl. Mēs arī aicināsim dievkalpojumu beigās, ja jūs vēlaties, jūs varēsiet pieņemt Jēzus Kristus par savu glābēju, apzinoties, ka viņš ir nomirs par jūsu grēkiem, viņš ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs. Viņš saka, viņš ir ar mums līdz pasaules galam. Un, ziniet, tas ir ļoti liels iepriecinājums. Un, eh, un otra lieta ir, kad mēs būtu to apzinājušies, ka mēs esam pestīti, eh, ka mums ir mūsu dzīvais Dievs, tad otra lieta ir tā, no 1. vēstules korintiešiem, 15. nodaļas, 58. pāns, pēdējais pāns man šķiet. Un uh, tur, tur ir rakstīts šādi. Matīs, uzliks? Tur, ā, ah, ok, es domāju, tu uzliks uz ekrānu. Uzliec varbūt. pirms uzliek, es varu turpināt jau kā. Priekš mans tas pamanājums tālāk bija, lai manā dzīve kā ticīgam cilvēkam, kurš pazīst Dievu, lai viņa būtu dzīva, lai, lai šī ticība būtu dzīva. Un tad uh, Dievvārds saka pats skaidri, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Un ziniet, ko tas nenozīmē? Protams, mēs skriesim un žausim tagad kalnus lejā vai kokus gāzīsim. Mēs iespējams arī to darīsim, ja Dievs gribēs. Bet priekš mans bija tā, nesēdēt vairs uz vietas. Jo es zinu, ka Dievu gars sāk darboties cilvēkā. Neizbēgams ir izmaiņas. Neizbēgams vienalga ir izmaiņas. Ja jūs esat atdevuši savus dzīves Jēzumu, tad jūs gribat, vai, nu, es domāju, ka arī jūs gribat, iespējams, varbūt kāds apzināti vai nē, bet Dievu gars jūs sāk vadīt, viņš sāk jūs lietot. Jūs paši sākat piefiksēt lietas, kurš pirms tam jums bijušas ir um, ikdienišs vai dabīgs vai paši pa sev saprotams, kas savukārt nav Dievam bijušas varbūt tāds. Un līdz ar to es gribu teikt, ka mūsu dzīve, kā ticīgiem, viņi sāk palikt dzīva ar mūsu darbiem. Un tas ir diezgan neizbēgam, ja mēs pazīstam Dievu. Un arī šis eh, teikums tad bija, tad man mīļie brāļi topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr zinādam, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Dievs pat saka, tas ir ar apsolījumu gandrīzā. Jo tas nav veltīgs. Mēs nedaram tikai tāpat. Ja mēs arī neredzam kādas eh, augļus uzreiz, ja mēs eh, simts cilvēku nenāk pie Jēzus caur jums, tad vienalga zinat, ka tās lietas, uz ko Dievs jūs ir aicinājis, kaut vai būt uzticamiem vienkārši būt, vai satikties, vai iedrošināt, vai es varētu nosaukt droši vēl, es, man tur būtu jāstāv šeit un jādomā un jāsauc jums, bet tas nav vajadzīgs, jo jūs zinat, ka ticības darbi viņi izpaužās mīlstībā. Mēs zinām, ka sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras apziņas, no neliekuļotas ticības. Mēs zinām, ka tas ir tas īstais, kāpēc mēs runājam, kāpēc mēs daram. Un, ziniet, to dara Dievs svētais gars. Ja mēs domājam paši no sevis, tad, tad mēs to neizdarīsim. Tāpat es uzreiz labprāt pieminu vienu liecību. Vakar bija atbraukušas arī kāds meitenes no, no Liepājas. Mēs arī par to nedaudz pastāstīsim pāris vārdos uh, par, par domu sāk Liepājā Alfas kursu un iespējams arī ievirzīt draudz, iespējams. Bet eh, šīs meitenes bija sociālā dienas telpās, kur Naira ar Jūri strādā. Un eh, mēs ar tur bijām, Naira. Jūri zina. Un, eh, un viņi skatās un viņas brīnās, kā var vispār ar tādiem cilvēkiem strādāt, kā tas var būt. Un tad bija gads, kas arī pastāstīja, ka īstenībā viņi arī paši ir izgājuši tādām lietām cauri. Un es esmu pārliecināts, ja tas nebūtu Dievs, kas ir izmainījis cilvēks sirds, viņi jau sen būtu visu to pārmetuši pāri un aizgājuši projām. Es ticu, jo tā kā cilvēki pieviļ, tas ir eh, ļoti vienkārši un tas ir ļoti bieži, tāpēc tas ir ļoti acīm redzams darbs, ko Dievs izdara pie cilvēka, pie katra no mums. Tas nav tikai par viņiem, tas ir par katru no mums. Un tāpēc man gribās teikt arī šī, šī dzīve, kur ir ticīgā dzīve, viņa kļūst aktīva, viņa kļūst darbīga, viņa sāk nest augļus. Viņā parādās izmaiņas. Tā kā tas, tas ir tāds priekš manis noteikti iedrošinājums. Ja mums ir šīs iespējas, ja mēs redzam pamudinājumu un mēs zinām, ka tas ir no Dieva, darīsim to, izmantosim iespējas, kalposim, būsim kopā. Jūs zinat, uz ko Dievs aicina, katru iespējams uz kādām citām lietām, bet atsauksimies, meklēsim šīs iespējas kalpot cilvēkiem un, un, un jā, pagodināt Dievu ar to. Tāpēc priekš manis tas bija noteikti tā apzināties, tiešām, ja es ir dzīvs, es esmu izdarījis šo izvēlu, Un uh, es pasakos viņam par to, un es gribu, es gribu, arī es gribu, un es ticu, ka tas ir svētais gars, kas dod šo pārliecību. Es gribu, lai man dzīve ir aktīva, tā ticības dzīve, ar darbiem, kas pagodina viņu un, un palīdz cilvēkiem nāk pie Dieva. Un, un trešā lieta, kas bija tā vispār man, es domāju, dvēselīgākiem tādiem vēl cilvēkiem, tādiem iejūtīgākiem, viņi noteikti pat apraudātos. Es pat tā, tā pārdomāju to lietu un es domāju, mm, jā, forši. Un eh, tā ir raksturiet, iespējams to var atrast uzreiz, ko acis nav redzējusi un ausis nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Varbūt tu tajā serčā var atrast. Un tad es domāju, nu, mēs tik daudz redzam, mēs tik daudz dzirdam, mēs jūtam ar savām kaut vai piecām maņām, bet tagad iedomāsimies, mēs nonākam pie Dieva, un tur ir, nav vairs septiņi tie krāsu spektri, vai pieci, vai septiņi, jūs man labojat, ja jūs gribat, bet tur ir vienkārši tūkstots. Un jūs pēkšņi nevis redzat puķis, kādā krāsā ir, bet jūs viņus varat sasmaržot. Tā kā viņas ir, cik, cik plaši tas pavarās. Cik, kas ir tās lietas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl? Tas ir vienkārši neiedomājami. Priekš man tas bija tāds, oh, man jau tā, tas jau redz saulietas muku, un oh, lauku neviens neredz, jo asar notek. Bet tas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, tas ir neiedomājami. Ka mēs varam, piemēram, ar ausīm dzirdēt, kā vienkārši koka aug. Mēs vienkārši savožam gaisu, savožam gaismu. Viss, kas ir apkārt, tas ir tik dzīvs, tas ir neiedomājami. Un tas ir tas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tā ir tāda ļoti liela dāvana. Protams, tā ir mūžīgā dzīve kopā ar viņu. Un ziniet, ir vērts, ka mēs izdarām šo izvēlu. Nevis tāpēc, ka mūs sagaida balva, bet tāpēc, ka tā ir patiesība. Mēs to zinām, mēs esam to piedzīvojuši. Kas to nav piedzīvojis, es aicinu, ka jūs to varēsiet. Jūs varēsiet izdarīt šo izvēlu. Un, un Dievs ir uzticams. Viņš saka, viņš darīs. Viņš ir tas, kurš aicina, un viņš ir tas, kas izdara, kas izved lietas līdz galam. Tāpēc um, priekš mans bija šīs trīs lietas. Tā, šī atziņa par glābšanu, šī pārliecība, ka manai dzīvē ir jābūt aktīvai dzīvei ir jāizmanto šīs iespējas, ko Dievs piedāvā. Ehm, man ir jābūt dzīvam. Un kas man galā sagaida, ir kaut kas neiedomājams. Kaut kas nojaušams, bet ne, nu, kaut kas neiedomājams. Un tas ir ehm, ļoti brīnišķīgi. Tāpēc, e, jā, slavu mūsu Dievam. Paldies! Thank you. Paldies, Gatim. Un um, es gribu padalīties ar vārdu, ko burtiski es viņu saņēmu šo, šorīt, kad uh, es lūdzu Dievam, kungs, ko tu gribi, lai es, nu, lai es runāju uz draudz. Kas ir tas vārds, kas ir jādzird draudzē? Un, un, un bija tā, kad es uzdevu sev tādu jautājumu iekšēji, kāpēc, uh, kāpēc es dzīvoju un kāpēc Dievs tu esi man dzīvi izmainījis. Jo zinot, kāds es biju agrāk un kāds es esmu tagad, es vienkārši uh, redzu tās atšķirības. Un, un, un vien tas vārds es aicinu atšķirt Bībeles Pāvela 2. vēstuli korintiešiem, 5. nodaļu. 5. nodaļu. No 1. līdz 11. pantam. Un tas nosaukums tur ir laicīgais un debes mājoklis. Un patiesībā mēs jau paši, mēs neviens nezinām īstenībā, kurā situācijā mēs varam vienkārši aiziet no šīs pasaules un, un kādu mēs aiziesim. Un es sapratu to, ka visu to, ko Dievs manī ir ielicis, ka viņš man dzīvi ir izmainījis, es Es negribu vienkārši Dievu pievilt, es gribu, lai man dzīve būtu būt patīkam viņam, lai es varētu šo skrējienu noskriet līdz galam un saņemt šo, šo vainagu, šo debesu godības vainagu. Un izlasīsim šo nodaļu. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, kad mums ir ēka no Dieva mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies – ilgodamies būt ietērtiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērti, bet pārģērti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojas. Viņš arī mums devis garu par ķīlu, Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga, jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc, vai pie tā kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Amen. Un es sapratu to, ka tiešām, kad es gribu, lai man dzīve būtu patīkam viņam, un viss, ko, ko es miesā darīšu, tas vienkārši tā ir bauslība, un ja mēs esam saņēmuši svēto gārta, mēs esam dzīvi darīt garā, un Un, un mums ir dots tas gars, kas tiešām liek saukt tā, aba tēvs. Un Pāvils arī raksta vēstulē romiešiem atšķirsim. Romiešu vēstuli. Astotā nodaļa, kur virsraksts ir tieši dzīve garā. pirmie divi panti runā, tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvība, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsabinājusi no grēka un nāvas bauslības. Un es tiešām pateicos par to, kad uh, man dzīve ir izmainīta, es pateicos to, kad uh, katru dienu es varu veltīt Dievam un vienalga, kāds laiks vai kāds vētras vai kādas nedienas vai kādas slimības, es zinu to, ka, eh, ja es saukšu uz Dievu, tad Dievs vienkārši uzklausīs un pagodināsies. Un mēs esam dzīvi darīt garā. Un tāpēc es, eh, es jūs iedrošinu, kad ja atcerieties, ka mēs neviens neesam saņēmuši kaut kādu verdzības garu vai kaut kādu lāzu garu, bet mums ir dots tiešām eh, svētais gars, kurš, kurš mums dod spēku. Svētais gars mums katru dienu vada, viņš uh, runā uz mums, bet ja mēs būsim atvērti un ja mēs visas lietas noliksim uh, Dievu priekšā, tad Dievs mūs vadīs pa pareizo ceļu. Un viss tas, ko, ko, es, ko es lūdzu kā, kā, kā kristietis, kas, kas runā uz jums arī šeit šajā dievkalpojumā, es lūdzu tiešām esiet, uh, esiet atvērt Dievam, atcerieties to, ka Dievs var izmainīt tik vienu situāciju mūsu dzīvē, ka Dievs var dot spēku tad, kad tiešām mēs esam nespēcīgi vai mēs uz, uzskatām, kad, ka mums nekas neizdosies, atcerieties to, ka Dievs vienmēr ir līdzās mums un kad Viņš vienmēr dos mums gudrību, ja mēs lūksim pēc viņa, ja mēs neko nedarīsim no sevis, bet lūksim Dievu gudrību, Dievu spēkā mēs iesim, Dievu spēkā mēs varēsim visu izdarīt un es ticu, kad uh, jo mēs vairāk gribēsim tuvoties Dievam, jo būs vairāk grūti brīži, būs vairāk pārbaudījumu, arī pēc, pēc vārdu, ko mēs katru reizi lasam, tā mēs gribam to piedzīvot, būs pārbaudījumi, būs, būs, būs uzbrukumi, bet atcerieties to, ka lūdzot, Dievs mūs vienmēr pasargās. Un, un tāpēc mēs esam dzīvi darīt garā, mēs esam saņēmuši svēto garu, Mums svētais gars ir dots par ķīlu, mēs nedzīvojam šeit vienkārši tā, lai mēs patik kaut kādai pasaulē, bet mēs dzīvojam, lai mēs patik Dievam. Un tāpēc es aicinu, lai, lai katra diena jums būtu tiešām uh, Dievam patīkam. Atcerieties, kad, ka jums ir dota autoritāte Jēzu Kristu, kad jūs varat katru nespēku uzvarēt viņu spēkā un lūdziet pēc Dieva atziņas, pēc Dieva gudrības un atcerieties, ka ticība jums būs, jums būs miers un jūs paļausieties uz Dievu un viss lietas jums nāks par labu. Jūs esat dzīvi darīt Kristu, tāpēc nesīsim viņu vēst tālāk un tiešām, lai jūs esat svētīti, lai jūs esat iedrošināti, atcerieties, ka mēs neesam vieni paši, ja, ka mums, Dievs ir ar mums un Dievs vienmēr mums ir līdzās. Un, lai tiešām Visu gods un slavu Dievam. Paldies. Amen. Um, tas būs uh, viss no vārda, no tā, ko mēs dalījāmies. Bet tas nav viss šeit dievkalpojumā, jo mēs uh, sadalīsimies pa trīs, pa četri, mēs aizlūksimies par otru. Mēs svētīsim viens otru, jo to Dievs mūs aicina. Aizlūk par visiem, svētīt. Un uh, jūs pat... Um, varat turpatās kaut kā mēģināt atrast kādas cilvēciņas, varbūt uzreiz ne pie mans brālis vai mana māsa, ko es uzreiz zinu, es iedrošinu jūs arī paiet tālāk, sameklēt cilvēkus, pievienoties kādiem klāt un pat droši, pa trīs, pa četriem būs vienkārši kāds brītiņš, ka mēs varēsim aizlūgt. Jūs pāris vārdos par, man vajadzētu aizlūgt par, par veselību vai vienkārši es pasakos Dievam, pateiksimies kopā Dievam, nesiet pateicību Dievu priekšā, nesiet lūkšanas Dievu priekšā. Un eh, mēs pavadīsim vienkārši kādu brīdi aizlūkšanās. Un, un eh, jā, vēl kādu vēl viens maz, maz uzmanību, ja mēs veltīsim Dini, ja? padalīsies. Labdien, es esmu Dina. Es atvainojos, ka es raudāšu, bet es vienkārši nevaru nosēdēt, jo man svētais gars man liek runāt. Es domāju, ka es ne, tas nebūs pareizi, es nerunāšu. Mm. Man ir ļoti smagi, jo man 2. septembrī nomira vīrs. Bet es šīs dienas visu laiku domāju, kā, kā man uzvesties, ko man darīt, kā man būt. Un tas bija tik pēkšņi. Tajā brīdī es ne, nesapratu, kas notiek. Liels, liels pārlies vīriem, kas bija ar mani kopā manā darbā kur es strādāju no rehabilitācijas mājas. Tiešām sirsnīgs paldies jums par to, ka Tajā brīdī jūs bijāt mans spēks, lai es nekristu izmisumā, redzot visu, kas tur notiek. Bet es arī gribu pateikt to, ka tik tiešām Dievs visu tā bija sakārtojis. Tā ir tāda liecība. Viņš sakārtoja tā, kad viņš bija kopā ar mani, tad, kad viņam iestājās smadzeņu insults, ka viņš at, atbrauc, jo man bija jāpaliek par, nak, par nakti tur. Ka viņš atbrauc, sasveicinājās ar vīriem, un tad pēkšņi viņam palika slikti. Bet mēs tur visi bijām kopā. Kad Dievs viņu vadīja tur, kur es esmu, kad tas nenotika mājās, kad tas nenotika pa ceļām, kad viņš brauc ar mašīnu. Tā arī tāda ļoti, ļoti, ļoti, ļoti liela Dieva žēlstība. Bet tas būtu daudz, daudz briesmīgāk man, ja es viņu redzētu pēc tam, kad es atgriezos no darba. Kad es atgrieztos no darba. Vēl es gribu pateikt, ka tā arī ir ļoti liela dieva žēlstība, kad tomēr trīs dienas mēs varējām ar dēliem būt pie viņa gūts reanimācijā, ka mēs varējām visu izrunāt, ka mēs varējām lūgt par viņu. Tā arī ļoti liela dieva žēlstība. Kad es viņu varēju iepazīt tādu, kāds viņš ir tur, nespēcīgs, ar visiem tiem aparātiem pieslēgts. Un viss tās lietas, kad es varēju izrunāt, izdomāt, atcerēties, kas ir bijis šajos 33 gados, cik mēs nodzīvojām kopā. Kad Dievs nelika viņam mocīties, jo viņš bija komā, tā viņš arī aizgāja komā. Viņš vienkārši aizmigt tā, kā ir teikts Dieva vārdā. Es ar, kad man draudz locekļi zvanīja, tiešām tik daudz stiprinājumu vārdu bija. Tas dod ļoti lielu spēku un tai pašā liek, laikā liek domāt, ka Dieva prāts ir vislabākais. Kā es teicu šeit, māsā, ka tas nevar būt egoisti, jo Dievs ir tā izlēms, ka tā tam jābūt ir. Tad es nevaru būt egoisti, jo Dievs vislabāk zina, kad, kā, kā būtu bijis labāk un kā ir labāk. Varbūt tāpēc arī man bija tik ātri jāprecās 19 gados, lai es varētu šos 33 gadus nodzīvot ar viņu. Ja es to būtu izdarījusi vēlāk, tad tas būtu ļoti, ļoti īsa brīdis. Es sapratīju, ka no paša sākuma viss tas, man laulība, viss laulība ir bijis divprāts, jo mēs esam daudzām lietām izgājuši cauri. Gan gan smagām, gan vieglām, gan, gan, gan visādām lietām. Tā bija tāda īsta patiesa dzīve, bet Dievs mums visu laiku ir bijis klāt. It īpaši pēdējā laikā Aigars tik bieži runāja par Dievu, kā šeit gads arī teica, man tāds maz darbiņš tik kā teikt, iedots arī no Dieva. Mēs braucām par kuldīgas, pa kuldīgas rajonu, kā viņš spēja priecāties par to, cik skaisti viss ir. Tas viss bija šajā, nu, šajā mēnesī, augusta mēnesī, ka kombāni brauc par laukiem, ka koku laps krāsojās, to viņš viss teica, man tas tāpat tā neierast bija. Viņš vienmēr vispār priecājās, bet ka viņš to izteica vārdos, braucot pa ceļu. Es nezināju, ko Dievs ir sagatavojis šai 2. septembrī, bet tā laikam bija tāda dievu, dievu vadība. Jā, un es gribu izlasīt vienu rakstvietu, kas man ļoti no, iesti, nu, deva tādu, tādu stiprinājumu. To man Dominiks arī zvanīja un teica, bet tad es tā ne, ne, nevarēju to aptvert, ko viņš ar to grib pateikt, jo man tad bija ļoti smagi, tad vēl Aigars bija pie pie aparātiem, vēl viņš vēl bija dzīves, bet tad vakar atbrauc valdes locekļi un Kaspars, laikam, vārds, ja? Viņš nolasīja tos vārdus un, un tad es jau mājās kāds desmit reizes vakar vakarā pārlasīju to un tas man tādu devu tādu tiešām patiesu mieru, ko Dievs var vienīgi dot. Jā, man ir skumjas, un tas ir cilvēcīgi, arī Jēzus pie krusta raudāja. Bet tiešām Dievs dod spēku visam tam tik pāri. Ja es nebūtu pie Dieva, es nezinu, kā es to vispār visu izturētu. Dievs mums deva brīnišķīgus bērnus, kas arī skums, bet viņi tik, tik liels atspējas ir. Un, Grūti to arī saka pasauli, bet, bet es, es tam arī ticu, ka tas ir dievprāts, kad atmiņas būs bērnos, mazbērnos. Un man ir cerība, ka es taču ar viņu tikšos, taču neesmu, neesmu nekristietis neesmu bez Dieva, kad man ir cerība atkal tikties un kad mēs būsim atkal kopā un tas būs savādāk, bet, bet man ir cerība un es jums visu tiešām iedrošinu, turieties pie Dieva un lai jūs neaiziet pazušanā. Aigars nevienu dienu ne, nenobeidz bez lūkšanas, nevienu ēdienas reizi viņam nebija. Pirms lūkšanas viņš vienmēr lūdz Dievu. Tīpaši pēdējā laikā tas bija kaut kāds Es priecājos par to. Es domāju, ka viņš ar vienu pieaug, ar vienu pieaug Dievā, bet tas bija sākums visam tam, ka mums būs tagad jāšķirās uz kādu laiku. Bet, ja kurā gadījumā Dievs ir labs, Tā ir rakstu vieta Pāva pirmā vēstule tesaloniķiešiem. Ceturtā nodaļa no 13. līdz 18. pantam. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies – Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģela balsī un Dieva bazūnai. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr, iepriecināt cits citu ar šiem vārdiem. Amen. Ir vēl dažas lietas, ko es gribētu pateikt, un ir arī dažas lietas, ko es gribētu, lai mēs aizlūdzam par kaut ko. Um, Vispirms, draudz, es ticu, ka jūs arī piekrītat tam, kad šis ir kā tāds mazs jauns sākums mums. Mēs sākam atkal dievkalpojumus, mēs sākam, es ticu, ka daudz no jums, un vismaz es personīgi biju noilgojies pēc vietas, kur nāk kopā un slavēt Dievu, un slav Dievam, ka mums ir. Bet tā viena lieta, ko es esmu sapratis, um, ka, kāpēc draudz ir, priekš kam draudz ir vajadzīga, un kāpēc viņa vajadzīga ir ir tikai un vienīgi tāpēc, ka daudzi citi vēl nav dzirdējuši par Jēzu un nezin šo cerību, kas ir Jēzu Kristu. Daudz citi vēl nezin to, kad ir mūžīgā pestīšana. Daudz citi pa nedēļas nogalēm ir aizgājuši mūžībā, nezin, kur viņi ir. Mums ir lieliski liecība par Aigaru. Mēs zinām, kur viņš ir. Nav šaubu. Un ticiet man, viņš, viņš tur lēkā un priecājās. Un, un mums viņas pietrūk, bet pietrūks, bet Bet tā ir, tā ir mūžīgās dzīves cerība, ko Jēzus dod, bet daudz to vēl nezin. Un tāpēc es esmu sapratis vienu lietu, kad tā kā es mīlu Ilzu, savu sievu, un, ja teiksim, viņa aizbrauc kaut kur uz dienu, uz divām, man paliek trāka un viņas pietrūkst. Un es ticu, ka Jēzum tāpat pēc savas draudzes, ka viņš ilgojās, viņš nav tā tikai, nu vienalga tēvs, kad tu teiksi, tad es iešu, man ir pilnīgi vienalga. Es ticu, ka viņš katru dienu, nu viņam nav laiks, bet es nezinu, kā tas ir, bet To es pieņemu ticībā, bet viņš, man liekas, katru momentu skatās uz tēvu un gaida, ka tēvs teiks, ej pakaļ, hei tēls, ej pēc savas draudzes, ej. Tā diena tuvojās, kad ja es nāks atpakaļ otroreiz. Un, un tā kā viņš ilgojās pēc mums, ka mēs, lai mēs būtu kopā ar viņu, tāpat es arī ticu, ka Dievs vienkārši varēja mūs, ka mēs piedzimstam no augšas uzreiz, mēs turpat uz vietas nokrīt, nokrītam, nomirstam un aizvien pie viņa, jo viņš mūs grib pie sevis. Bet viņš mūs šeit atstājas ar iemeslu, jo daudz cilvēku, kas nezina Jēzus Kristu. Tāpēc es aicinātu vienkārši vispirms uh, draudz, ka mēs varētu lūgt, ka, ka šīs draudzes pamet mēģis, lai būtu tas, kas mums arī ir Dievs katrā mājā. Uh, lai Dievu piedzīvo daudz vēl ģimenes. Un es ticu, tikai tad mēs patiesi piedzīvosim piepildījumu, tikai tad mēs piedzīvosim dzīvu slavēšanu, dzīvu vārdu, uh, Ja mūsu fokus dziļi sirdī būs, ka daudzi citi nezin vēl Jēzus Kristu, nezin vēl viņa pestīšanu un, un to ceļu pie Dieva. Tāpēc mēs esam atstāti šeit par piemēru, ka mēs varam darboties savam dzīvēm, liecināt, vienkārši dzīvot savus dzīves Jēzum Kristum. Un Dievs pats sakārto tā, kad viņš lieto mūs, lai pastāstītu citiem par Jēzu. Tas ir viens, ko es gribētu lūgt, ka mēs lūgt. Un to otra lieta vēl, kas man stipri sirdī arī, un gads arī mēs ar gadu par to runājam. Aigars, es atvainojos, varbūt šim par man ģimenē, es vienkārši lietošu to piemēru. Aigars aizgāja pēkšņi. Un cik no jums šeit mēs, kā mēs domājam par nākotni? Mēs plānojam braukt nākošu nedēļu tur, nākošu mēnesi bez nu darīsim to, mums ir plāns salikt pa plauktiņiem. Bet nav, kad nāk, kad tā stunda, tā minūte, tā sekunda pienāk, viņi neprasa tev atļauju, viņi vienkārši atnāk. Un tas iedrošinājums tiem, kas mums, kas pieņemuši Jēzus Kristu par pestītāju un glābēju, mums nav ko baidīties. Jo Bībeles saka, ka nāve ir uzvarēta. Jēzus Kristus viņu ir uzvarējis. Un tā ir tikai, tā miršana ir tikai pārēja uz jaunu dzīvību, uz mūžīgo dzīvību, kur ir rakstīts, ka vairs nav sāpes, vairs nav asaras, bēda asaras, ir tikai prieka asaras, piepildījums, laime, milstība, prieks, nav slimības, nav nekāda ļaunuma, prieks, paties prieks. Un mums ir tā, tas iedrošinājums, ka Jēzus uzvarēs nav, viņš mums to pašu dod, mums nav ko baidīties. Tad, kad pienāks tā stunda, kad Dievs būs to nolēms, tad tas arī notiks, tad tur apturēt to nevarēs. Un, un, un, un mēs visi būs tur, bet es gribu vienkārši brīdināt un iedrošināt un aicināt varbūt kādu cilvēku šeit, kas nezin Jēzus Kristu. Jo tu domā varbūt, jā, man ir plāni, man Dievs nav vajadzīgs, bet tā nav, tā nav. Un es vēlreiz saku, ka nav atļauj neprasīs tev, kad nāk pie tevis, kad tev, kad tev pienāk tā pēdējā stunda. Un domā, tu jūties labi. Tu jūties labi. Man taču nekāda vaina nav. Pāris minūtes visu ir izmainīt. Un var pienāk brīdis, ka tev vairs cerības un vairs atgriezties nevar, nav, nebūt iespēja. Bet šī diena, Bībelē teiks, ka šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Šī tā diena, kas ir pestīšanas diena. Pestīšanas, ko tas nozīmē? Šī tā diena, ko Dievs tev ir devis, lai tu atzītu savus grēkus viņa priekšā. Un lai tu pateikti, Dievs, es neesmu dzīvojis pareizi. Piedod mans grēks. Ienāc manā dzīvē. Pestī man. Es gribu dzīvot tev, Dievs. Un šī tā diena, kad tu vari tikt, tavs vārds var tikt ierakstīts mūžīgas, mūžīgās dzīves grāmatā. Bībele par to runā tā iespēja tik dot, tu, tiek dot katram cilvēkam. Es vienkārši izlasīšu vienu rakstvietu. Katram no mums, daudz no mums varētu šeit nākt un stāstīt, kā viņi piedzīvojuši Dievu. Ziniet, par Dievu man nav jāstāsta, viņš, viņš ir vai nav. Jo Bībeles saka, ka katrs cilvēks savā sirdī zina, kad viņš ir. Kaut vai tu uzdod jautājumu, kas es tā ceru, no kurienes es nāku un uz kurienes eju. Neviens cits to nevar atbildēt, kā tikai Dieva vārds ka tu esi radījis pēc Dieva līdzības un tikai viņā, tikai, kad tu esi ar viņu, tikai, kad tu viņu piedzīvo, tad tu vari būt patiesi piepildīts. Nav citas iespējas. Un ir tāda rakstvieta Bībelē. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tātad Jēzus. Es rakstīšu no, tas ir Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa, no desmitā pānta. Viņš bija pasaulē un pasauli caur viņu radusies, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Un šeit tas noslēpums, bet cik viņi uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, ka tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribs, bet ne no vīrgribs, bet no Dieva. Tad, tad šeit, šeit tiek runās par Jēzus Kristu, ka viņš nāca, caur viņu pasauli radās, viņš radīja tev mani. Bet viņš nāca, viņš atklājās ik vienam cilvēkam, viņš visādos veidos, arī šodien viņš tev atklājās caur šo dievkalpojumu. Viņš atklājās tev. Un rakstīts vien tāds, vien tāda ļoti zīmīga lieta, tiem, kas viņu uzņēma, tiem, kas pieņēma to vēstu, kas Jēzum bija teikt, tiem, tie, kas saka, Dievs, es pieņemu, es atveru savus dūrus tai patiesībai, kas nāk no Tevis, ka Tu esi par mani nomirs, ka Tu esi nācis šeit šīs pasaules. Un tad rakstīs ļoti otra, otra spēcīga lieta, ka tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, kas nav dzimuši no, no miesas, bet no Dieva. Un, un ir tā, ka um, bija tāds cilvēks Bībelē, es, es īsmāli pastāstīšu, viņš zināja Bībeli, viņš dzirdēja par Dievu, viņam bija tāds priekšstats radies, ka viņš visu pazīst, viņš visu zina, viņš bībeli zina, viņš visu zina, man nav jāstāst, nu es tā pārfrazēju. Viņš tajā laikā, viņš nu, bija tās cilvēks, Nikodēms saucās. Un viņš nāk pie Jēzus un Jēzus, viņš saka, Jēzus, redz, ka tu dari tādas baigās lietas, un tu tāds liels esi, un tādas liels lietas tu dari. Un, un Jēzus viņu pārtrauc, viņš saka, ja tu nepiedzims no augšas, tu neredzēsi Dievu valstību. Un viņš tāds uzreiz padomā, kā nepiedzims no augšas ko, ko man ja ir mācis miesā vēlreiz piedzimt? Viņš saka, ja es saku, nē, tu nedomā pareizi. Tu esi piedzimis no mācis, bet tev jāpiedzimst arī no gara, es pārfrāzēju. Tev jāpiedzimst no Dieva, un tad ir tāds radās jautājums, kā tad tas var notikt? Kā tas var notikt? Kā tas var būt? Kā, kā es varu piedzimt no augšu? Un pavisam vienkārši. Bībele vēl rakstīts romiešiem vēstulē, kad ja tu ar savu mutu apliecini, ka Jēzus Kristus ir kungs, un savā sirdī tici, ka viņš pieņem nomirs pie tevi un augšām celēs, tad tu tiks glābts. Un tas ir tas brīdis, kad tu piedzims no augšu. Tā nav tāda fiziska lieta, tā ir tāda garīga lieta, ka tev Dievs vienkārši atver savu prātu, tev viņš, viņš atklājas tev sev personīgi. Tāpēc es vienkārši aicināšu šajā brīdī, un tas ar savu mutu apliecinās, tas ir tas, kas uh, izveidojas ir tā, tāds veids, kā mēs, kad aicinam cilvēkiem lūgt un pieņemt Jēzus Kristu par savu pestītāju. Un tas ir tāda lūkšana, ko tu saki Dievam. Dievs ienāc manā dzīvē, pieņem man, piedod mans grēks, glāb man dvēseli. Bet es gribu vienkārši aicināt, vai kāds cilvēks, kas saks, no šīs dienas es gribu, lai man dzīve sākās no jauna. Mēs gribu, lai manā dzīvē ienāk Dievs, lai viņš atklāja man sev. Un pats galvenais, vai šeit ir kāds cilvēks, kas grib iegūt mūžīgo dzīvību, drošību, nāvas gadījumā apdrošināšana, kā saka. Nu, tāds vājš pārfrāzējums, bet vai tu gribi no šīs dienas aiziet, no šī dievkalpojuma prom teikt, jā, es zinu, ka tad, ja es nomiršu, man būs mūžīgā dzīve, es zinu. Vai šeit kāds cilvēks? Amen. Super. Es, es tev, ir viens cilvēks, es tev prasīšu darīt vienu traka lietu. Varbūt tu tādu neizdarīs. Iznāk priekšā. Daudzreiz mēs sakam, aiztaisiet acis, nolieciet savus galvas, pieņemsiet Jēzus Kristu. Nē, pieņemt Jēzus Kristu ir vissvarīgākais lēmums tavā dzīvē, ko tu var darīt. Tas svarīgākais. Nav svarīgāk. Un to es aicinu vienmēr darīt publiski. Jo tu publiski pasaki, es gribu Jēzus Kristu, lai viņš man piedod mans grēks. Amen. Mēs draudz lūksim. Es vienkārši lūkšu ar kā... Andris, ja? Uh, ir tā, ka uh, varbūt, es nezinu, jūs ar Kristiņu jau runājat, ja? Jūs lūdzāt? Ne? Vienkārši ir tā, ka uh, tā nav tāda maģis formula, tas vienkārši tu to saki Dievam. Bet es tev varu palīdzēt lūgt. Un, un tā lūkšana tāda pavisam vienkārši. Tu saki, es Vienkārši es tev lū, es lūgšu, bet tu atkārto tos vārdus, bet lieto tā kā savus, un tu saki to Dievam. Mēs tev vienkārši palīdz tā kā lūgt, ja, Dievam? Un tas, ko es lūgšu, vienkārši Dievs, paldies par tavu krustu, ka tu pa manis nomirs, ienāc manā dzīvē. Vienkārši ties lūgšas, bet es tev lūgšu tagad, ja, un tu vari atkārtot, labi? Draudz lūdzēt, ja? lūgsim par to, lai Dievs lieto mūs, kā draudz tam galvenam mēķim, kāpēc viņš mūs šeit ir atstāvis. Lai mēs būtu par gaismu citiem daudziem. Un lai Andris nebūtu vienīgais, lai viņš būtu tikai sākums. Un daudz, daudz, daudz vēl šai pilsētā, šai novadā piedzīvot Dievu. Jo tas nav tikai tāpēc, lai šīs vietas piepildās. Tas par to, lai dzīves izmainās. Lai ienāk cerība, lai ienāk cerība, kur ir bezcerība. Lai ienāk vienkārši dzīvā, dzīvais Dievs ienāk viņa dzīvēs tāpēc mums, mēs esam šeit atstāt tam mēķim, tāpēc es lūdzu, ka tu lūdz, es lūdzu, ka tu lūdz, tad lūdz ar tādu mēķi, ka Dievs, ja tu gribi, lai es aicinu kādu no saviem ģimenes locekļiem, tu gribi, lai es aicinu kādu no saviem draugiem uz dievkalpojumu, tad es to darīšu, es to darīšu ticībā. Vienkārši, ka mēs sākam spērt to soli, Dievs, mēs aicināsim, mēs ļausim tai gaismai spīdēt no mums, es viņu nelikšu to gaismu pūrā, bet es aicināšu. Tas nav par dievkalpojumu, Šī tikai vieta, kur Dievs satiekās ar cilvēkiem. Lūksim. Debes Tēvs, es Tev pateicos, kungs Jēzu. Es Tev pateicos par Andru, Dievs. Paldies Tev, Dievs, tās par katru mums, Dievs. Mums katram ir stāsts. Kungs, kur mēs Tev esam piedzīvojuši, Dievs, ja, tā, ja Tu nebūtu dzīves, Tēvs, ja Tu nebūtu reāls un īsts Dievs, Šī viss būtu tikai tāda muļķīga satikšanās Dievs, un šis būtu tas vislielākais teātris tās, bet tā nav Dievs. Katrs no mums mēs zinām, Dievs, ka Tu esi dzīvs, Tu esi, tu esi atklājis no mums. Tās es Tev lūdzos, Dievs, ka tagad no šīs dienas šī draudze, šeit šie dievkalpojumi tās, lai nebūtu tikai mums, lai nebūtu tās tikai, kad mēs, ka mēs skatāmies, lai mums tikai būtu labi, Dievs, un Dievs, ko Tu mums var dotās, bet ka šī gaisma, ko Tu mums esi devs, šī cerība, ko Tu mums esi devs, šīs miers, šis pārdabiskais miers, Tēvs, kas mūs sargā brīžos, kad mēs pat nespējam kontrolēt lietas. Miers, kas ir pārsaprašanā, ka šis miers un šīs lietas, ka mēs viņus varētu spīdēt arī citiem. Lai šo gaismu, Tēvs, lai viņi spīd citiem, Tēvs. Es lūtos, Tēvs, ja es, kas vārdā, lai šis mēģis, ko Tu mums pašiem draudzē pašā sākumā esi Devs, ka Dievs katrā mājā – Dievs, es ticu, ka šeit ir daudz mājas, kurās Tu vēl neesi. Tās mēs lūdzam, Dievs, tās pat tiem, kas Tev nepazīst. Es lūdzu tās pat tiem, kas tagad vēlas darīt pašnāvību tās, ka Tu viņus apturētu, ka Tu mūs vadītu viņu ceļos, ka mēs viņiem varētu pasludināt labo vēstu. Es lūdzu tās par tiem, kas ir alkohola varā. Es lūdzu par tiem, kas ir narkotika varā. Es lūdzu par tiem, kas ir cigarešu atkarību varā, tēvs. Es lūdzu tās, ka tiem, kas ir dusmu atkarību varā, tēvs. Par tiem, kas ir azartspēļu atkarībās, tēvs. Es lūdzu par tiem, kas tēvs ir laulības šķīrušās, tēvs. Es lūdzu, Dievs, par tiem, kam ir salauz sirds. Es lūdzu tiem, kas ir slimi, tēvs, kas ir vāji, tēvs. Es lūdzu tēvs Jēzus Kristus vārdā. Tie, kas ir izmisuši, tie, kas ir finansiālās parādos, Tēvs. Es lūdzos, Dievs, par izmisušiem cilvēkiem, Tēvs. Es lūdzos par bezdarbniekiem, Tēvs. Es lūdzos par katru cilvēku šeit kuldīgā, šajā novadā, Tēvs, kad viņi piedzīvo Tev, Dievs. Kungs, lieto mūsu, tas ir Tavs labais prāts, Tēvs. Bet ienāc viņu dzīvēs, lai viņi Tev piedzīvo, Dievs. Un tad, kad Tu pienāc dzīvēs, tad viss atkarības var tikt salausts. Tās visas lietas tiek, tiek tu, tu atbrīvot, tu dod pat parādos, tu dod mieru un Tēvs, tu, tu spēj visas lietas atrisināt. Kādam tas ir ātrāk, kādam tas ir lēnāk, bet Dievs, Tu spēj dot brīvību, Tēvs, jo Tu esi tas, kas dod brīvību, Dievs. Es lūdzos, Dievs, ka šī draudz, šī vieta, šie dievkalpojumi būtu dzīvi, lai šis vārds, kas vienmēr nāk, būtu dzīvs, un lai mums vienmēr būtu jauni atgrieztie, Tēvs. Cilvēki, kas ir piedzīvojuši Tev, kas ir pieņēmuši Tev, Tēvs. Un kad viņi pieņem Tēvs, mēs to daram vienkāršā ticībā. Kad viņi Tev pieņem Tēvs, tad mēs paļaujamies uz to, ka Tu dos spēku kļūt par Dievu bērniem. Jo tik tālu mēs arī varam, Dievs, kā tikai aicināt, bet Tu dod varu, Tu dod varu, Tu dod spēku viņam piedzīvot no augšas, Tu dod, Tu to dār Tēvs. Un mēs tveramies pie tā labā apsolījuma, ka tā ir Tava griba, ka tā ir Tava griba, lai katrs cilvēks glābjās, Dievs. Tāpēc mums ir pilnīgi drosi un pilnīgi pārļauja, ka mēs varam aicināt, ka mēs varam teikt, ka mēs varam sludināt, Dievs, jo pārējo dari Tu pats, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Es ar mums, Tēvs, ka mēs ejam, Dievs, Tēvs, un sargā mūsu tēvs katru, ved mūsu sakal apakaļ nākošu svētdienu. Paldies Tev, Tēvs, lūdzos, kungs, arī par šim par mani ģimeni, Tēvs, par visām formalitātēm, kas viņam jāskārto vādi, Tēvs. Lūdzos par Tavu sagādu apgādību, Tēvs, visām lietām, Tēvs, lai tiešām lūdzos arī par bērdienu, Tēvs, vaigaram Dievs, ka tur būtu prieks, ka tur būtu svētais gars, Tēvs. Tiešām, Dievs, lūdzos, kungs, un es ar, mū, ar mūsu bērniem, Tēvs, un arī skolās, kas ir Tēvs, palīdz Dievs mācībās, Tēvs, un dod izturību un gudrību Dievs. Tiem, kas esam darbā, Tēvs, arī gudrību Tēvs un spēku un izturību. Būt arī par piemēru darbos, Tēvs, darīt visas darbus Tev par godu, Tēvs. Paldies Tev, Dievs! šo dienu, Tēvs. Paldies, kungs, par uzkodām, kas mums būs tās svētī šīs uzkodas, Tēvs. Es arī ar tiem, kas ir slim no mūsu draudzes, Tēvs, stiprini viņas, dziedini, Tēvs. Un paldies Tev, kungs, par visu. Mēs to slavējam, pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Un visi saka, Āmen. Mēs vēl dziedam, mums ir tāda tradīcija izveidusies, ka tiem, kas ir pirmo reizi šeit, mēs dziedam Latvijas himnu, un tā ir kā tāda lūkšana mūsu Dievam, lai Dievs svētī mūsu valsts. Tas lūkst dziedāsim Latvijas himnu. Debes Tēvs, mēs lūdzam svētī šo valsti, Tēvs, svētī Latviju, Dievs. Tīpaši šajā pārmaiņu laikā, kad būs vēlēšanas, Dievs. Kungs, Tēvs, svētī, Dievs. Un, un, un tiešām mēs lūdzam pa jauno valdību, Tēvs, ka būtu valdība, kas Tev bīstas, Tēvs, un kas dar Tēvs, lai cilvēkiem ir labi, Dievs, Tēvs, bet arī tajā spējās, cik reāli ir. Tēvs, mēs Tev lūdzam, Dievs, Kungs, sargā katru šo valsts iemītnieku, Tēvs, un paldies Tev par Latviju, Dievs, par latviešu valodu, par krievu valodu, tās par tautībām, kas šeit dzīvo. Svētī viņas Tēvs un paldies Tev, Dievs, par visu, kungs. Jēzus, kas vārdā mēs lūdzam. Amen.